A šta nismo dovršili? Gdje smo stali? Pa jest, ali smo kod jedne bitne mesele, onaj stali nismo je dovršili. To je, da li je dozvoljeno reći gospodine? Reci, nek što ti nije. Prošli put smo navodili da je poslanik sallahu alijih vasaleme kada je došao među ashabe kazali su ente se nam. ti si naš sejid pa je poslanik alijih vasallam rekao šta? Allah. E Allah je sejid pa su oni kazali ti si najbolji najvredniji među nama pa je poslanik sallahu alejhi ve rekao kulu bi kaulikum evo bi badi kaulikum <clears throat> recite to što ste kazali ili kako govorite ili nešto od toga. Što znači da je prihvatio da je najvredniji, da je najbolji. A sejt smo pojasnili u značenju, odnosno u jezičkom znači što znači. Pa smo nakon toga kazali da je Allah Đelešanu nazvao kojeg vjerovjesnika tim imenom, opisao ga tim značenjem imena. Jahi. Maša a Jahja je u ajetu naveden da će ga ko dobiti. Kome je to bio dar? Zakarija. Allah šan kaže wa hasura. Odnosno, u ajetu stoji Sajiden wa hasura. Wa وَنَبِيًا mina salihin. Da će ga učiniti sejidom zatim čednim i čestitim i jednim od vjerovjesnika od onih koji su dobri i čestiti. Pa smo vidjeli da ovdje Allah Đelešanu opisuje Jahju da je Sejid, a ima značenje koje? Učinit ćemo te prvakom, prvakom, ne gospodarom, u značenju. Smo rekli, kaže Sejid ima tri značenja. Koja su tri značenja? Rab, Meula i, i Malike, El Malik. A sve tri značenja ukazuju da je Allah istinski gospodar. Istinski vlasnik, posjednik svega stvorenog. mi kazao da ima značenje, što ni u slučaju ne može imati značenje u kuranskom majetu kada Allah Đelešan opisuje koga? Jahju, da ima tu osobi, tu su božanske osobine. Zatim smo kazali, ovo je odgovor brat koji kaže nije dozvoljeno. Doći te Zati Zatim je kazato kome, Allah, kome je poslanica Allahu alihi wasallam prepustio da presudi židovima Hajbera. Sa'd ibn Muaz i sasvim drugi E, znači on kada se je pojavio, a bio je cijenjen i utjecanjen u društvu, a sahabi su ga isto tako poštovali, Ensari je posebno, i židovi su tražili od poslanika sallallahu sallam da on bude taj sudija kako će presuditi. Šta je nema šahidi pojenta kada navodimo taj događaj ovdje? kada je poslanik sallallahu alejhi sada me kazao kumu li sejidiku ustanite vašem sejidu napravite u mjesto pa smo napravili mjesto pa je sjeo kod poslanika sallallahu alejhi ve sallam ovdje ima mesela mora jel dozvoljeno nije dozvoljeno ustati kome se ustaje kome se ne ali pogledajte znači nije to sve tako crno bijelo kako kod nas želimo da složimo kockice dozvo, nije dozvoljeno kumu li se ustajte vašem sejdu, pa su ustali svi i napravili mjesto gospodinu, pravom istinskom gospodinu, pravom smislu, pravom značenju. Ne može niko biti gospodin osim vjernik. Ovo je pomaganje u <laughs> Znači vidimo da je sad Sejid, da ga je poslanik Salasalam oslovio, opisao tim imenom, opisao. A imamo kod Ebu Davuda uzeli smo predavanje večerašnje na temu sejtbanu. U surenu kod Ebu da stoji da je poslanik o sebe me zabranio šta? Volate kuru. I nemojte govoriti munafiku ja sejid. Gospodine, Znači ovdje je došla zabrana, iako je on možda gospodin u svom narodu, u značenju da je on prvak u svom narodu, da je poštovan, cijenjen, da ima mjesto, poziciju, da ima one druge osobine koje krase ida. Iako on to ima, poslanik je zabranio takva osoba da se naziva Seidom. A ako nema, onda je dupa zabrana. Da nekoga oslovljavaš ja Said, posebno monafika, licemjera, nevjernika i slično, i nevjernika i slično gospodine, ako on znači u biti nije gospodin. Nema plemenite osobe koje ga Mi smo kazali u značenju da su neki kazali Sejd je Karim, plemenit. Onaj koji nadmašuje svojim razumom pameću sve ostale. Izrazito pametan. Pa je sad ti svako vidiš gospodine, gospodina ti vidiš da je on, daleko gospodina i značenja. daleko. Znači ovdje sad nije bit, bit da li je gospodin, ne, nego da li je dozvoljno da mu kaže gospodine. Pa iz navedenog vidimo sljedeće, kao kažu učinjaci. Gospodinom se može osloviti i nazvat samo bogobojazna, čestita osoba. Vjernik, trki. Iz primjera kojeg? Sada. Sada, jasno. Znači to, znači na osnovu toga dozvoljava se. Zabranjuje se kazati licemjerima, nevjernicima i slično zbog hadisa kod Ebu Davuda. Ne recite im, gospodo. I oni koji su kazali, pa ovo sam, imao šnjaka koji su kazali, ako će izostavljanje riječi gospodine izazvati poteškoću u ostvarenju tvoga cilja i tvoje potrebe dozvoli su da osloviš da to koristiš znači ako si siguran da će ti naštetiti nažao učiniti pa su nazvali da je to derura i nužda u nuždi pretvarajući se dvosu se ne misleći u biti da je on uistinu gospodin Znači imamo dozvoljene i zabranjene i ono kada možemo nekada koristiti u smislu da ostvarimo naš neki određeni cilj na dunjavu. Posebno ovo govore kada živimo u vremenu i prostoru gdje smo mi potlačeni, gdje nemamo snagu. Jer ovo ne recimo nafiku to je vrhunac ponosa izzeta kada dominira islam i njegovi sjedbenici. Na taj način munafik se osjeća poniženim, jel, dok danas je obrnuta situacija za nas vjernike. Ali molim Allah Đelešan da vrati sjaj i ponos izad muslimanima i sjedbenicima islama na svim prostorima. To je ukratko znači ono što smo htjeli kazati, mada ovoj meselici ima puno toga e, kazati detaljno, znači pojašnjenje. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.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 Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i okupio ponovo na ovom barek mjestu da nastavimo govoriti o Allahim te bareke ve ta'ala veličanstvenim lijepim imenima Ostalo je nakon večerašnjeg predavanja, možda još dva predavanja koja ćemo držati s tim, smo završili, završili govor Allahovim te bare o ta'ala veličanstvenim imenima za koje smo smatrali mislu da su Allahu te bareke ve veličanstvena imena. Ako u tome pogodili, to je da Allah te ako smo tome šta pogriješili, to je šeitan od nas sami. Sve što smo pobrojali, sve što smo navodili, uzmeli smo od istaknuti ličnosti alima i današnjici oni prvi, oni posljednji koji su našem do dan danas živi koji govore na ovu temu. Ništa znači nije bilo od našeg ištihada. S tim da postoji mnoga druga Allahova Tebareke tala imena koja se potvrđuju iz suneta određeni alima, međutim kako smo kazali razilaženje u biti je došlo u tome da neki smatraju ta imena svojstima, a neki imenima neki potvrđuju da je to svojstvo, da nije ime, dok drugi potvrđuju da je svojstvo i, i da je ime. Večeras govorimo također o jednom veličanstvenom Allahom te Kvetala imenu čijeg smo značenja svi mi potrebni. Čovječanstvo, a to je Allaho te Kvetala ime Ešafi, što ima značenje iscijelitelj ili onaj koji liječi, koji daje lijek, koji čini da lijek ima efekat koji spušta lijek i čini da lijek ima efekt. Jer nekada čovjek misli da je lijek lijek, a u stvari nema efekta. Allah ne da da bude lijek. Pa taj lijek uzrokuje još jednu bolest. A sve se vraća na to koga mi priznajemo i koga smatramo da zaista ima moć da liječi. Šta je to što liječi? Da li je lijek ili gospodar lijeka? ili gospodar ljudi, oni koji su izumili taj lijek. A sve što je stvoreno, Allah je stvorio i vas i vaša djela. Zato je sunna ovo je jako bitna mesela. I šarijasko pitanje da sve što je stvoreno, Allah je stvorio. Stvara vas i vaša djela. Znači mi što činimo, Allah Đelešanu stvara. A nismo poput oni sekti koji kažu šta? Koje su dvije krajnosti u ovome selu? Mišljenje da, da ljudi sami svoje stvaranje. S jedne strane, s druge? please. blizu. su oni koji su negirali kadar. A drugi koji su kazali da mi nemamo nikakvu Nikakvog udjela. Udjela u tome. Da se to tek tako dešava. Da se to tek tako dešava. Slučajno. Pa kada ih vidite, šta je rekao Ibn Abbas? makar kada bi udjelili zlata poput brda u Ne bi koristilo da, da, da, Poput brda Igman. Danas ovo brdo udjeliš na lahom putu. Ne bi ti koristilo ako ne vjeruješ u kader Allah te barek Da sve što se dešava, dešava se Allahom voljom, određenjem, predodređenjem. Što je on to tako htio da se desi? Tako da je on stvori, stvoritelj uzroka i ono što prouzrokuje uzroke. Svega stvoreno. A lijek je uzrok sebe čemu? izličenje. Tako da Allah stvoriti jednog i drugog. Ešifa. To svi znate. Šta znači ešifa? Lijek šefa izliječiti, a šufije je hm? ozdraviti, oporaviti se. Ko uči arapski ovdje? Spominjanje ovog veličanstvenog Allahovog imena, znači ovo Allahov veličanstveno ime se spominje u dovama koje se uče kao šta? Allahu ekber da služiš služiš nagradu. Rukija. Jel ti učiš drugima, ali ti uči rukiju. Jedno i drugo je dozvoljeno. Rukija nije nešto što sad mi danas, ono, jel, vječiti ispredavanje. Rukija se nauči samo koja, osobi koja je obola od čega, od šeitanskog dodira, sihra, uroka i slično ruku je dozvoljno učiti po pitanju bilo koje bolesti. I zove se ruki. Pitimo šak na svoje ženi, žena može tepiti. Dozvoljno, kažu, nije problem. Imamo hadise koji govore na tu temu. Od radi se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alihi vseleme kada bi neki ljudi tražili zaštu i lijek od njega, uzimao bi svoju desnu ruku i stavljao na mjesto bola, na mjesto bola, a zatim učio sljedeću, sljedeću dobu. Idhebil be'se rabbe nas. Otkloni nedaću o gospodaru svih ljudi. Vošfi ente šafi. Izliječi, a ti si es šafi. Istinski liječnik. Onaj koji liječi. Išfi i ovo je jako bitno da se obrati paže na redosljed riječi. Ente šafi. La šifae illa šifa. I ne postoji lijek osim tvoj lijek. Allah. Šifae la jugadiru sekama Izliječi, znači takvim načinom da se nakon toga nikada više ne povrati bolest. Allah. Ko? Allah Pogledajte poslanik Allahu alejhi ve kada je učio Rukju. Ovo se zove Rukja. Kada je učio Rukju. Išfi, ente šafi. Nema šta. Danas sudi šta. Vezuju se za koga? Za onoga koji uči Rukju. Vezuju se za uzroke. A ne vezuju se za gospodara uzroka. I to je pojenta i to je to je ono što čini da nema uspjeha. I danas, subhala, koliko je svijeta bolesno ogromna, ogromna veličina ljudi je bolesna. Ili s jedne ili s druge strane, vidjet ćemo podjelu da imamo i znači duševno i psihičko i da imamo fizičko. I s jedne i s druge strane, znači potreban je lijek. I s jedne i s druge strane imamo osobe koje su oboljele Vjeni konzumiraju toliko lijekova da uđeš, otvoriš one fioke i se tamo paket različitih lijekova. Svakodnevno po 10-15. Zavod naših roditelja, pa i ovi stariji, srednji, svi, svi koriste lijekove. Koliko su ljudi danas bolesni i koliko to koriste. S druge strane, pogledajte koliko je oboljeli ljudi od sihra, uro, koliko je onih koji, su, koji osjećaju da imaju problema sa džinima. I svi oni traže lijek. I svi oni kada čuju negdje da ima neko da se pojavio lete, daj. I ne gleda da li je uopšte, znači imamo uslov iz struke, da li taj liječi šerijaskim, ispravnim, prihvatljivim načinom ili liječi ono što je zabranjeno, kad kažem zabranjeno, suprotstave se šerijaskim prosima, ali ima također znači, još veća zabrana, to je da li liječi načinom koji je širk i kufr. Širk i kufr. I ljudi ne pitaju. Zbog čega ne pitaju? Zato što su danas ljudi velikom žehlu i majkavost u tevekulu i osloncu na Allaha te bareke Nema istinskog oslonca. Allah, Allah poslanik sallallahu alejhi ovdje nas vezuje za šta? Ente šafi. Ti si istinski. Jedini istinski, znači onaj koji liječi Allah te bareke I niko ne daje lijeka osim tvoga lijeka. Niti ima ako postoji da ima, posjeduje lijek pored tvoga lijeka. I to muminsko srce kada shvati problemi nestaju. Problemi nestaju i Allah Đelešan daje lijek. Daje lijek. Zatim, ovo je Buharija, znači bilježi ovaj hadis. Drugi hadis od Abdulvarisa, da je Abdulaziz kazao da sam ušao sa sabitom kod Enesa ibn Malika radi Allahu anuhu, pa je sabit kazao, o Ebu Hamza, Ebu Hamza je bila kunja koga? Enesa ibn Malik. Ako ima neko među nama ovdje, da ima kunju Ebu Hamza, nek zna da je Enes ibn Malik radi ima imao kunju Ebu, Ebu Hamza. Kaže, bolestan sam. Pa ga Enes upitao, da li želiš da ti proučim dovu za ozdravljenje koju uči Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, pa je govorio da svakako hoću, pa je Enes nakon toga proučio. Znači, jednu i drugu dovu je učio poslanik sallallahu alihi wasallam. I postoje jako puno verzija kod, kod imama Sunena gdje su znači onu verziju kada je Džibril došao poslaniku sallahu alijih vselem pa proučio rukiju. U ovome znači u rivajetu stoji Allahume rabben nas Allahume rabben nas gospodaru ili Allahu dragi gospodaru svih ljudi muzhibel bes oti ti koji otkonjaš nedače i belaje ostvarenja pogledajte kako je poslanik sallallahu ve wasallam dozivao Allaha te bareke wa ta'ala Išfi ente šafi Izliječi U istinu si ti onaj koji liječiš La šafi illa ent I ne postoji iscijelitelj osim tebe Gdje je tu rabi? <laughs> kojem su pripisali božanske osobine a i sam je sve pripisao da on liječi od svih vrsta bolesti. Samo dođi jednim dodirom, jednim trokutom spuštanjem na tebe, nema više. Otklanja se u istom trenutku. Pogledajte. Zatim kaže La šafje ila ent šifa en la jubadiru sakana Istinskim lijekom nakon čega više nikada neće se vratiti bolest. Od čega bolest, znači, apsolutno nestaje. I ovaj rivaj bilježi Buharija. Zašto mi navodimo samo ova dva rivajta? Zato što ova dva rivajta stoji ente šafi. Išvi ente šafi. A rekli smo da ono što dođe u sunnetu u opisu Allaha te Kvetala, to se potvrđuje kao Allahu te Kvetala ime i došlo je ovdje znači es šafi određeni član i jedno jednom drugom rivajtu. tako da vidimo da se Allah subhanahu wa ta'ala opisuje imenom Ešafi, onaj koji istinski liječi U Kur'anu je došlo u obliku glagola, a svima vam je poznato iz sure Šura ili Šuara وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Pa kada se razbolim, on je taj koji me liječi. Subhanu. Ovo je mu'min. I ovo su riječi mu'mina. Istinskog pravog vjernika Allaha Tebare Kevetala. Da sve, sve što se dešava pripisuje Allah Tebareke, Tebare Kevetala. Fejda merit, kada god se razboli, u svakoj toj situaciji, Allah jedini me može izliječiti. Samo Allah, niko drugi. Danas ljudi, znači kako smo kazali na početku, vežu se za esbabe. El Halim i Rahmetullah Ali kaže da je dozvoljno kazati ja šafi, ja kafi. Ja šafi, ja kafi. Kada tražiš lijek od Allah te bareke, te bareke zbog čega, zbog čega kaj jedino on subhanahu wa liječi naša srca. I vidjet ćemo znači poslije podijeli Kajma i ostali. Naša srca, naše grudi, od čega? Od šubhi, od sumnji, licemjerstva i svega znači ljubomori, zavisti. To su sve vrste bolesti koje, koje nas pogađaju i većina tih bolesti se nalazi kod nas. Da vas začuvaju i Znači, samo on to otklanja. Niko ti šubo ne može otkloniti sumnju, zavist prema drugima, osim Allah te bareke, te bareke Zatim kaže on, naša tijela liječi od svih raznih vrsta bolesti. Pogledajte, znači duhovno i fizičko stanje, jedno i drugo, ko liječi, Allah te bareke vetala. Ne ono ostavi svoju vjeru kući, a valno se prihvati, odvajanje vjeri od o sistema. Pa ćemo mi se pozabaviti vašim fizičkim tijelima, a vaše duhovno stanje ostavite za vaše gospodara. Ne? Na, naše stanje i fizičko i duhovno pripada laute, bare, bareke I jedno i drugo treba popraviti. A jedno bez drugog ne ide. Ako popravi svoju vanštinu, nutrina nije dobra, ne valja. Nutrina dobra, vanština pokušavaš da se dodvoriš, uljepšaš, ne valja. Razumijem? mora biti i nutrina dobra, a kome bude istinski nutrina dobra, bit će njegova vanjska dobra, vanjska djela dobra i lijepa i privlačna i ljuče, pokazivati i ukazivati prstima na te ljude da su bogobojazni i da su dobri kao što je došlo od isposlanika poslanika sallallahu i i kome posvjedoče ljudi da je dobar on je on je dobar kome posvjedoče ljudi koji ljudi vjernici ne džahili Žahil zna, svakom govori dobar, do, do ostalo istinski vjerec, pravi vjerec, kome o kome pričaju da je dobar, on je kod Allaha, inša dobar. Zatim kaže da nije dozvoljeno nikoga dozivati ovim imenom. Ja šafi, Oti koji liječiš iz liječine. Sva. Što vidimo da je širk danas oni koji prizivaju i dozivaju mrtve ili neživu prirodu, neživa bića, i traže od njih, ili živa bića, i traže od njih ono što pripada Allahu te bareke te božanske osobine od kojih, znači, ljudi su daleko, niti jedan od njih posjedi, ma ko on bio. Mogućnost da izliječi, da da lijek. Allah te bareke vetala daje lijek. I Allah, Allah se podučava, išvi ente šafi. Izliječi ti taj koji liječiš, niko, niko drugi plodno ispoznaje veličanstvog Allahov te bareke imena Ešafi. Znači prva stvar jeste da svaki od nas priznaje, kao kaže Imam bi obaveza je na svakom pojedincu, na svakom pojedincu, šarijaskom obvezniku, onaj koji je dostigao punoljestvo, koji je musliman, da vjeruje čvrsto da je Allah te barek letala ešafi, da on samo riječi. Jer imate Ibn Dževzi kada govori o djeci, u većini slučaja kada bi govori o značenjima, pa ono što je obavezno, kao obavezan svako onome širijaskom, jel? Obvezniku da vjeruje tako i tako. Djeca, zbog čega djeca se ne Djeca se ne spominju zbog toga što djeca u većini slučajeva nisu ni svjesna, ne znaju, Allah ih nije zadužio, ali na nama da ih podučavamo, da ih odgajamo, da im ukazujemo, sve na pravi, na pravi put. I zato se djeci naređuje a ovo sve čerašava e, značenja koja ćemo govoriti ukazuje iz, borba između dobra i zla. Vidjet ćete. Znači, iz, e, borba između dobra i zla. Poslanik je zabranio, odnosno naredio da se djeca uvede, uvedu kada u kuće, kada nastupi akša, kada počne mrak da pada. Zbog čega? Zato što šetanje to da lutaju. Oni su tada puštani. I najviše koriste to vrijeme. Kaže Ibn da oni najviše koriste to i najviše volije to vrijeme i naj, najlakše se kriječu. A djeca, djeca nemaju zaštite. Djeca u tim trenucima nemaju zaštite. Zatim većina te male djece ne vodi brigu o čemu? O svojoj čistoći. Pa se šeta lijepi na šta? Na prljavštinu. Na prljavštinu. Spas, vam dijete, vrati, pa kada prođe to, kaže poslanica Allahu alijek vasallam, ponovo i puste ako žele, ako žele. Znači ovdje poslanik sallahu alijih vseleme pojašnjava da je jedini istinski iscijelitelj Allah te bareke ve ta'ala išfi ente šafi u rivajetu la šifae la šifa'u. I nema lijeka osim tvog lijeka. Šta god da te snaže, šta god da ti donesu, šta god da, kogod, najveći doktori svijeta danas, nema lijeka koga Allah nije dao. Ako Allah nije učinio u tom lijeku lijek, ne znaš što da popiješ. Neće ti imati efekta. Pa čak kažu nekada taj isti lijek koji popiješ prouzrokuje drugu bolest. Drugu bolest. Veću bolest nego koja te je snašna. A ko je to učinio? Učinio Allah Đelešanu. On je gospodar, on je stvoritelj svega. Zato trebamo vjerovati čvrsto, čvrsto našim srcima da bilo koja bolest koja zadesi čovjeka, insana, porodcu, člana porodci, da je to isključivo od Allaha te i da onaj koji može dati lijek za to stanje je Allah te bare te A Allah subhanahu wa ta'ala el hakim, mudar, neka se odaziva automatski čim, znači, pozoveš Allah, zoveš ga, pozoveš ga lijepim imenima, savršenim svojstvima, Allah Žešan a nekad Allah Đelešan to odgađa. I svoje mudrosti. I svoje mudrosti. A ti svojom poniznošću dostižeš još veći stepen. Stalno ga moli, stalno ga moli, stalno su i dovi, stalno su i badet. I Allah Đelešan s te strane želi dobro. Ljudi stalno i bada, stalno znači doviš. Jer ako bi ti dao lijek, ti bi se možda vratio starim svojim stopama i zaboravio Allah te barek vetala i zahvalnost i poniznost i onu dovu. O Allah dragi, o Allah dragi pa tvoja sežda duža, pa tvoj kijan duži, pa tvoja, tvoje noći, znači, osama sa Allahom te bareke vetala, više si prepuštan malo subhanahu wa ta'ala. One dove između Zana i Kameta stano doviš. Kiša kada panala ti naopadne hadis poslanika i kada kiša pada dova se ne odbija. Pa kada posti samo doviš. Međutim kad ti je sve super, eh, nema dove. Nisu iskorištena ova, ova vremena u kojima je znači lijepo, lijepo učiti dovu. U drugom hadisu poslanik sallahu alijih vselem kaže, a bilježi imam el hakim, kada je podučio ashaba ruki koji je učio Džibril alijih salatu vselem poslaniku. Pa kaže, Bismillahi erqik. U ime Allaha učim ti rukiju. Bismillah. U ime Allaha ti učim rukiju. Sada svi oni koji odlaze svim, gdje god čuje neki poziv, ima neko uči, da li taj uči ime Allah Da li to pripisuje Allahu te bareke Da li pripisuje i stanje i lijek i sve Allah te Pa kaže nakon toga, Wallahu ješfik. Bismillahi arqike. Wallahu ješfik. U ime Allaha tučim rukju. A Allah je taj koji liječi. Subhanallah vezuje insana odmah za Allaha te bareke vetala. I zato ovdje kažu učenjaci obaveza onim koji pričaju i koji kazuju druge usmjeravaju Allaha te bareke vetala da u svojim predavanjima i svojim govorima stalno znači ističu da se rob vezuje za Allaha te bareke vetala za onoga koji je stvoritelj svega, da je on taj koji liječi i koji ispušta lijek i daje efekat u lijeku, da ima znači da osjeti čovjek to da mu je bolje. I kada osjetiš to je od Allaha te bareke i znači nije od mene. Ja mogu biti super, u smislu, znači onoga koji uči rukiju. On može biti super i dobar vjernik i mi stvrtimo da je za njega. Nemoj njemu to pripisivati. Nije to od njega, nego da late barek ta. kaj on čuda pravi, čutvorac. Kode kod njega, Da. Niti on svijet o sebi dozvoliti da mu to pripisuje. Nego uvijek da se vraća da onaj koji ja ti učim ruke u ime Allah Đelešanu, a Allah te liječi, Allah će ti dati lijek i moraš vjerovati u to. Ne čuo sam da je ću otvorac, prouči nešto tamo, lampu, pa zapiše, popiješ, a ništa, odde sve. Ne, ne, ne, ne. Mora biti iman Allah te Zatim kaže, min kulli da Znači, Allah će te izliješiti od svake bolesti koja te je snašla, koja te je pogodila, od svega onoga, znači što osjećaš teškoću, Allah će te izliječiti. I Allah je taj koji liječi. U drugom rivajetu, kod imama Ahmeda, također stoji Bismillah jerqik, Wallahu ješfik, min kuli im fik. U ima Allah učim rukju, a Allah će te izliječiti od svake bolesti koja je u tebi ili pri tebi. Od svega onoga što osjećaš. Svaku nedaš, svaku poteškoću, bilo da misliš da je ona druga strana koja djeluje ili sihr aj, o, urok i slično. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ezhibil ba's rabban nas." O Allahu otkloni nedaću, gospodaru svi ljudi. Vašfi ente šafi la šafi ila I izliječi u isus je šafi. I ne postoji drugi iscijelitelj osim tebe i gospodaru svjetova. I ovaj znači rivajet Šej Šuajb kaže da je, da je dobar. Ebu Hureyre Djelanhu prinosi da je došao poslanik sallahu alijih veseleme da ga obiđe pa mu je kazao da li želiš da ti proučim rukju kao što je proučio Džibril Ali salatu veselam meni. Pa je kazao, znači Ebu Hureyre da želim svakako draži si mi od oca i od majke. Pa kaže poslanik sallahu alijih veseleme Bismillahi arqik Wallahu ješfik min kulli da'in fik u ima Allah šan učim ti rukju. Allah liječi od svega ono što je zadeslo, što je pri tebi. Pa kaže mi šerri fati fil uqad. I od čega? Da moli Allah ga izliječi od onih koji pušu šta? U čvorove. A to su sihribazi. To je njihov posao. Zatim kaže nakon toga mi šerri hasidin za hasad i od svakog zla zavidljivca kada svoj zavist javno čini ili krije ili prikriva od svih onih koji zavide. I kaže ovdje, Salat rad tri puta je to proučio. Ovaj rivaj bilježi imam Ibn Mađi, imam Ibn Nesai, a šeh Albani kaže da je, odnosno Šuajb Naud kaže da je on Hasan li Gajrihi. Sam rivajet je slab, ali je dobar zbog drugih rivajeta. Onda se može uzeti po njemu rati. I sve ove dove navedene, oni koji uče ruke, uče znači i koriste i sve se mogu koristiti. Sve se mogu koristiti jer su to slični, slični tekstovi koji su spomenuti. U rivajetu kod imama muslima od Ebi Sa'ida radijallahu anhu stoji da je na Džibril eta nebija sallallahu alihi wasallam pa kali a Muhammed ištekejt o Muhammede, znači da je došao živi poslaniku sallallahu alihi wasallam i kazao da li si, da li si bolestan, da li osjećaš bolest. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme na'am, qala min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin wa ayni hasidin Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Ovo je znači rivajet od imama muslima, pa mu je proučio u ime Allah te bareke ve učim ti rukju od svega onoga što te uznemiruje, ezijeti. I od svake duše ili svakog zla od svake duše koja ima onu zlobu. I zatim kaže ev ajnin hasidin ili oka zavidna oka. Znači imam urok onih ljudi koji su dobronamjerni koji nisu dobronamjerni. Nekada čovjek je dobar, dobar vijenik, ali ima takvu oko glavu I pogleda i ne kaže maša Allah i slično i desi se urok. A imate oni kojima je posao da to čine namjerno, znači izlobe prema drugima, izlobe prema drugima. Pa kaže Allahu je švika bismillah jer i Allah Đelšana te izliječi u ime Allaha ti učim. U ime Allaha ti učim. I vidimo svi ovi rivajeti potvrđuju da je Allah barek Vetala koji daje lijek i koji je dao poslaniku sallallahu alihi wasallam lijek. Jer poslanik sallallahu alihi wasallam je bio šta? opsir Ali taj sir nije se odnosio na njegovo svatanje i razumijevanje vahja i dostavljanja vahja. To mora, znači svaki od nas dobro zna. Da taj sih nije djelovao na to, nego je djelovao da je poslanik sa sallallahu alihi wasallam kako kažu učinjaci, pričinjavalo da prilazi svojim, svojim ženama. Pa pogledajte, iman Allaha te barek ve da je poslanik sallallahu alihi wasallam oslanjajući se Allah Allaha subhanahu wa ta'ala doživio šta u snu da vidi meleke koji mu je došao jedan izan, jedan ispod nogu, jedan iznad glavi, jedan ispod nogu, jer su se začeli njegovom stanju šta je on čovjek, zato dugi taj hadis. Uglavnom, da je ukazano poslaniku sallahu alihi wasallam gdje sihr stoji, gdje je smješten. I to je jako bitno od liječenja sihra. Imamo dvije vrste kako ćemo na, kraju navesti. Da znaš gdje pa da odiješ, da ga otkriješ i uništiš. I to je najbolje. To je najbolje, znači ono kako se otklanja, kako se otklanja sihr. Ibn Hajar Rahmetullah Ali, a i Ibn Kajim i svi učenjaci kažu postoje tri karakteristike koje ukazuju da je, da je e, rukja ispravna i prihvatljiva sa šarijaske strane. Tri uslova. Ako se nađu, to je ispravno. Koja su to tri uslova? Prvi uslov, znači oko čega nema razilaženja, oko ovih stvari su učenjaci saglasni. Prvi uslov je da to bude učenje Kur'ana učenje Allahovi lijepih imena i savršenih osobina. Znači spominjanje Allahovi lijepih imena i spominjanje savršenih Allahovi osobina. Drugi uslov je to bude na arapskom jeziku. Jasno razgovor. Ili drugom jeziku koji ima jasno značenje, razumljivo značenje. Nema šapata, nema ono u sebi. Od toga bježi, tome ne prilazi, od toga nešto i tome se ne prepušta. Znači mora biti razumljivo i jasno da se uči Kur'an, da se uči svojstva imena alate, bare Kevetala, dove, znači šarijatom propisane i zatim da to bude znači na jasnom arapskom jeziku ili na drugom jeziku, ali da je razumljivo i shvatljivo, da zna šta ti se uči. I treći uslov da se vjeruje da ona, to jest rukja, ne djeluje sama po sebi na čovjeku nego da je Allah Đelešan taj koji liječi. A da je ona samo šta? Sebe uzrok koji trebaš prihvatiti i raditi i učiti liječe, znači učenjem i slično, jer ćemo vidjeti hadisa poslanika sa Allahu alijih veseleme koji kazuju, koji kazuju na to. Zatim sljedeći povod jeste da insan zna da postoje dvije vrste bolesti, a to su duhovni i tjelesni. I od jedne i od druge danas ljudi pati. I mi isto tako. Jednu i drugu, znači, osjećamo vrstu bolesti. S tim da ova bolest, znači duhovna, bolest srca je daleko opasnija za čovjeka od ove fizičke i tjelesne. Koja je to bolest duhovna? To su šube šuku. Da ima sum, da sumnjaš. Da sumnja znači u ono sa čim je došao poslanik sallahu alijih wasallam, da ti šetan priđe s te strane, jer šetan pokušavate te zavede, šetan pokušava u propasti i on je tvoj otvoreni neprijatelj. I stalno je u, u sukobu sa tobom. Da li si svjestan, da li ne, to je sa drugo pitanje. On stalno, znači vrijeba je stalno pokušava čovjeka u propasti, da čovjeka u propasti. I za ovu, znači, vrstu bolesti kaže Ibnu Kajim, čovjek ili vlasnik te bolesti ne osjeća tu bolest. Ne osjeća. Kako ne osjeća? Kaže zbog toga što su toliko veliki grijesi koji on čini da ne osjeća da on ima bolest te vrste. Znači, ako dugo, duže njegovog govora, a jedini oni koji mogu liječiti ovu vrstu bolesti su ko? Vjerovjesnici. Vjerovjesnici i oni koji slijede vjerovjesnici. Znači samo oni mogu ovaj kufr, licemjerstvo, nevjerstvo, nifak, sumnju od od ljudi. S dokazima koji dolaze od gospodara ljudi. Razumijete? I to je ta bolest koju čovjek osjeća, odnosno nekad osjeća, nekad ne osjeća. Onaj koji osjeti, osjeti <clears throat> što mu je srce malo više ispravnije. Ali onaj koji ne osjeća, to, to su srca e, koja su prekrivena tamo Šta god da se čini, šta god da se radi, može uskrs, vaske, sretno, komšija, živ bio, ovo, ono. Nema, brate, vjere, nema filtera, nema propisa, nema, nema, znači, edukacije vjerske. Pa kad mu kažeš, brate, pa znaš šta su činjaci kazali po tom pitanju, a daj, ti Nije to vjera za kome je došao poslanik i sada. I u stvari ono što nije vjera naziva se vjerom, a ono što je vjera naziva se nevjerom sve zbog čega, sve zbog nedostatka tog znanja, odnosno što je lijek, a to je lijek da su vjerovijesti koji liječe ove musibete, ove probleme i oni koji istinski slijede, a oni koji istinski vrasat u Lembija je ulema, a nasljednici ovih vjerovjesnika su učeni, najučeni, alime, mučtehidi. Njih ćemo pitati ako mi ne znamo, pa će nam oni presuditi i ukazati šta je ispravno a šta ne. Znači kada kažemo lema, mislimo na ulemu koji zaista dosljedno se slijedi i drži Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanuhu liječi naše duše, naše duhovno stanje, kao što liječi i naše fizičko tjelesno stanje od raznih bolesti. Allah Đelešanu je objavio da je njegov govor, a njegov govor je šta? Kur'an lijek za vjernike. Lijek za vjernike. Allah što kaže u Kur'anu وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا I mi objavljujemo od Kur'ana ono što je šta? Lijek i milost لِلْمُؤْمِنِينَ Samo za vjernike. وَلَا يَزِيدُ a to neće povećati, ono što mi objavljujemo. Kome? Zalima osim hasaru. Još više njihova nevjerovanje. Zato neki kažu učenjaci, Kur'an ne može, znači ne može e, e, osjetiti efekt Kur'ana, njegovog učenja, ko vjeri da muče ruke. Zbog ovog kuranskog ajeta. Šifa, Kur'an da je šifa za koga? Samo za vjernike. A za nevjernike nije. <clears throat> Zatim kaže Allah Jelšanuhu Ja ejuhan nasu kad žaetkum mav'idatu ir rabbikum wa šifa'un lima fis suduri wa hudan wa lil mu'minin O vjernici, već vam je od Allaha Jelšanuhu došla jasna opomena. Kur'an. došla vam Nema poslije toga na danu kažeš nisam znao, nisam čuo. Allah Đelšanu ukazuje da vam je došla jasna opomena وَشِفَاءُ لِمَا فِي السُّدُورِ I lijek za ono što je u vašim prsima. Subhan. Kur'an koji dolazi kao opomena čovječanstvu je usput, znači u isto vrijeme i lijek za ono što je u našim prsima. Ono što nas tišti, pa problemi, ove vrste, one vrste, sve te nedaće ti skobe prsa, što osjećaš, lijek je šta? Kur'an. To je prvi i glavni lijek, Kur'an. Zatim kaže وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ I on, Kur'an je, pored što je lijek, i uputa, i milost za vjernike. Za one koji vjeruju u Kur'an, oni će osjetiti da je to šifa, da je to lijek, da je to huda, da je uputa i da je rahmet od Allah. Rahmet od Allah te pare kvetala ga objavio, spustio, a tebe je učinio sedbenikom, uputio te na pravi put. I sve to zahtijeva šukr, Zahvalnost Allahu te bareke, te bareke ve Zatim kaže u suri Fusilet Kul huva ladina amenu hudan wa šifa I reci uistinu je Kur'an za one koji vjeruju uputa i lijek. Za one koji vjeruju. Što znači onaj koji ne vjeruju u Kur'an nikad neće osjetiti da je to lijek. Mada mu uči ne znam ko. Išfi ente šafi. Izliječi ti si šafi, ti si taj koji liječiš. Ako nema imana, da je Allah Žešan taj koji je šafi. La šifa i la šifa i da nema lijeka osim tvoga gospodaru lijeka. Žabah. Niješ osjetiti Nećeš osjetiti ljepotu i užitak učenja Kur'ana. Kažu učenjaci, nekada je čovjek svjestan, nekada ne. Nekad učiš Kur'an ne da bi osjetio neku, da bi ti Allah otkonio neku vrstu bolesti učiš kako bi Allah te barek obožavao Kur'anom, jel? Da bi se Allah te barek vetala umilio, približio, da se povećaju deređe, da zaradi se vape. Pa u tim trenucima ti to uči sa tim nijetom, Allah Đelšan te liječi. I one bolesti koje su krenule prema tebe, Allah iz Đelšanu spriječava. Kur'anom. Jer je Kur'an šifa. Lijek. Međutim, koliko, koliko je nas svjesno ovih smjernica na koje ukazuje Allah te barek vetala. Imam Taberi rahmetullah ali kaže, o Muhammede, mi ti spuštamo Kur'an, koji je lijek, kojim ćete liječiti vaša srca od čega? Od džehla, vaše stanje od džehla, vaše stanje od dalaleta, od neznanja i dalaleta, i zablude. Kur'an koji Allah Žešan spušta o Muhammede, ti se objavljuje kako bi se vi liječili kako bi se vratili vaša srca da prihvate, da ostave sve ono, onaj nifak, licemjerstvo, kufri, širk, koju imaju u srcu svojim djelima i vratili se Allah bare, kvetara i prihvatili kaj kojim će progledati oni koji su slijepi. Kur'anahi je lijek za sve one koji su slijepi, koji ne vide. Ko je gospodar, ko je stvoritelj, ko se obožava, kome se robuje. Kome se sežda čini? Ko se doziva? Od koga se traži? Ko se poštuje? Od koga se traži da ti pomogne i ne da će otpani? Od Allaha teba. To je znači svjetlo i nur za one koji ne vide. A svi su mi bili u mraku, pa je Allah svjetlo i naša srca i naše puteve i uputio nas na, na svjetlo istine. Zatim kaže, on je za vjernike milost dok za nevjernike nije. Imam taberi. Znači, Kur'an je milo za vjernike, za nevjernike nije. Kad je to zbog toga što vjernici vjeruju u Kur'an, vjeruju njegove naredbe i njegove zabrane, kažu halal je ono što je, halal, e, što je Allah Đelšanu dozvolio, a haram je ono što je Allah Đelšanu zabranio. I takve će Allah Đelšanu uvesti u džennet. I takve će Allah Đelšanu uvesti u džennet. Spasiti njegove kazne i kaže Allah je spustio Kur'an kao milost njima. Vala jezidu valimina illa hasara, a onima koji ne vjeruju samo povećava njihovu propast. Pa kaže povećava njihovu propast na onu propast pri objavi. Oni su već bili, znači ti koji su imali hasaru, kufra, širka, licemjerstva pa im na to povećava, znači ono što je to, i plus povećava u trenucima kada se objavljuje, oni kažu, mi ne vjerujemo, odbijaju istinu. U svim tim trenucima, kako Allah Đelešanu objavljuje dio po dio Kur'ana, a oni ne vjeruju, ne prihvataju, Allah Đelešanu na to povećava njihovu, njihovu propast. Zatim kaže Allah Đelešanu suri Teube, وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا I kada im se objavljuje ispušta dio neke sure ili sura, jedne druge pitaju kojima je od vas ovo što čujete imam povećao. Tako su oni pitali, kome šta? Šta ovo vi slušate? Danas Kur'an, kada ljudi slušaju Kur'an, pusti da sluša, daj pusta nešto se opustimo. To su oni gdje ovdje su navedeno u Kur'anskom majetu. Allah Đelešanu kaže فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ A oni koji vjeruju Allaha Đelešanu, njima se ima povećava i oni se raduju, oni su radosti dok slušaju i čuju učenje Kur'ana i objavu Kur'ana, on se radi u tome. To su istinski vjernici. Ne osjećaju tegobu, teškoću, nego se raduju. Sretni su zbog toga. Zatim Allah što opisuje druge. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ A oni koji ne vjeruju, to učenje Kur'ana koje se objavljuje, njima povećava kufri nevijestvo, a njihovo nevijestvo i umiru, a oni su, kažu, u tom trenutku nevjernici. Tako do smrti. Povećava im nevjesto na nevjesto, Kada čuju Kur'an, odbojnost, još više odbijaju, ne žele, stavljaju prste u uši, neće da čuju, neće da slušaju. A vjernik se radi, sretanje, uživa i slas slušanja osjeća prilikom učenja, učenja Kur'ana. To su pravi istinski vjernici. Zatim sljedeći ploda, to je da Allah Đelešanuhu nije spustio bolest, a da nije spustio u isto vrijeme i lijek za tu bolest. Kažu danas nema lijeka. Ima lijek. Lijek postoji, kaže poslanik Allahu alijih wasallam. Vidjet ćete jedan primjer. A ne bi u anhu, ne nebija sallallahu alijih wasallam kal ma enzela Allahu en ila enzela lehu šifa. Ovaj rivajt bilježi imam Buhari. Kaže Abu Hurere da rekao poslanik sallahu alihi vseleme, Allah Đelešan nije spustio ni jednu bolest, a da nije spustio za tu bolest i lijek. Čiji je ovo govor? Govor poslanika Muhameda sallahu alihi vseleme u kojeg mi čvrsto, čvrsto vjerujemo. Zatim kaže poslanik sallahu alihi vseleme, lekuli da in dava, fe iza usibe dava u da e, bere bi izni Lahi azza wa za svaku bolest ima lijek, pa kada pronađe se lijek, potrefi znači tu bolest, ka ozdravit će bi iznila. Ozdravit će Allahom voljom, ne što je to taj lijek otkriven, nego što je Allah učinio da taj lijek ima efekat, da djeluje. On, te bareke, te A pogledajte kako to poslanik sallallahu alaihi sallam Ne, našli smo lijek, ima neka gljivac, dobra je za to, i sjedi svog, popi, super. <laughs> Ona liječi, ne liječi ta gljiva, Allah liječi. Ona je samo sebe kojeg je Allah Đelešanu ustvorio da se ljudi liječe putem toga. Zatim kaže poslanik Manzela Allahu min da ila kad enzele mahu šifa alimehu men alime wa Nema ni jedne bolesti da Allah Đelešanu je spustio za nju lijek. Kaže spozno je ko je spozno, ko nije, nije ni spoznao. Ko zna, zna, ko ne zna, ne zna. U prijevodu značenja. Znači, postoji, samo imali osobe koja je spoznala taj lijek? Je li e, otkriven taj lijek? E, to je fazon, znači, gdje vidimo druge hadise koje ćemo navesti, gdje poslanik Allah alijih i vaseleme posjeći na izučavanje medicine. <clears throat> Anu samim rešarik, kale til arab, ja Rasulallah, ela ne te dava o Allahu poslaniče, znači došli su mu beduini pa kazao Allahu poslaniče da li ćemo se mi liječiti? da nas imate ljudi neće da se liječi, ima ljudi koji odbijaju u potpunosti liječenje, koji negiraju lijek. Pa kažu sve o Allahovim kaderom se dešava, pa Allahovim kaderom će se mi izliječiti, neće se liječiti. Kaže poslanik sa kale naam, svakako, ja bada Allah te davu, fa inna Allahe lam jed'a dan ila vada lehu šifa u kale evo kale davan ila da'en vahiden, kalu ja Rasulallah, vama huva kale al U ovom rivajetu je došlo, znači, da svakako i roba, vi se liječite, nastojite da se liječite. Nema nijedne bolesti koja je spuštena od strane Vlada nije spustio lijek za nju. Osim jedne bolesti. U ovom rivajetu stoji osim starosti. Oni su pitali koja je to bolest, Allah poslanička je starost. U drugom rivajetu stoji znači da je poslanik sam spomenuo dvije bolesti. Smrt i starost. Smrt i starost. Znači, za te dvije bolesti nema, nazvali da su bolesti. Nema, nema lijeka. Za sve drugo, Allah Đeršanu je spustio, spustio lijek. <clears throat> Zatim imamo hadis poslanika sallahu alihi vseleme koji bilježi imam Muslim gdje kaže u zrnu čurokota je lijek za svaku bolest osim osim smrt. Znači ukazuje poslanik Allahu alih veseleme na jedan lijek, ako ga budeš koristio, on može znači da izliječi svaku vrstu bolesti, osim jedne bolesti, a to je, a to je smrt. Zatim kaže imam nevevi, rahmetullah ali, da je u hadisu i šaret i znak da je lijepo, znači i pohvalno da se čovjek liječi o Allah, robovi, liječite se. Da je lijepo i pohvalno da se čovjek liječi. Kaj to je stav našeg medheba, učenjaka, znači medheba. Zatim kaj to je stav većine Selefa i Halefa, oni prvi potonji generacija. Svi su bili na stavu da je pohvalno čovjeku da se liječi. Imate neka trenutak kada čovjek iz velikog telekula na Allaha Đelešanu. Iz velikog telekula. Koji je to veliki telekul? iz Kitabu Tevhida, koji radi mesel? To je pitanje sljedeći put. Imam Kadi kaže, Rahmetullah Ali, navedeni hadis ukazuju na vrijednost znanja i ovo svjetskog znanja i kaže potvrđuju ispravnost medicine i ukazuju kada je dozvoljno bavljenje medicinom. Pa čak kaže konkretno ovaj tekst hadisa ukazuje da je to pohvalno. Da čovjek izučava medicinu. Jer time pomažeš i sebi i drugima i čovječanstvu. I onda svi imaju koristi, koristi od tebe. Zatim Allah Đelšanu je spomenuo za med u Kur'anu da je šifat. Allah što kaže Thume kuli min kuli stamerati fesluki subule rabbiki dhulala jahruđu min butuniha šarabu muhtelifu alvanu fihi ulin nas. Zatim kaže Allah što je kazao pčeli hrani se svakovrsnim plodovima i idi stazama svoga gospodara ponizno pa kaže da on subhanahu wa ta'ala daje da iz njihovi utroba izlazi šrapiće u različitim bojama fihi šifa u kojim je lijek li nas za ljude mi je da ovaj posebno znači spominje da je lijek i ovdje kažu učinjaci podijeli se da li je lijek za određene bolesti ili za sve bolesti znači većina oni smatra da je to općenitog značenja da se možeš liječiti za sve vrste bolesti. Inne fi zalike la ajete li qaumin yatafakkarun. I to je uistinu veliki znak i ajet za one koji žele da promisle i da razmisle o medu. Da je to Allah Žešanu stvorio tako pčelu i podario da ono što izlazi iz utrove pčele lijek za ljude. Imamo hadis od Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu da je, kaže, došao neki čovjek poslaniku sallallahu alihi veseleme i kazao, moj brat ima proljev pa mu je poslanik sallahu alijih selleme kazao recimo neka uzme med. Pa je on otišao, znači kazao bratu, brat je znači to radio, međutim njemu se stanje pogoršalo. Pa se vrati poslaniku tri puta i sve isto se dešava. I četvrti put mu dođe i kaže, lao poslanice, njegovo stanje je još gore. Kaže poslanik sallahu alihi vseleme, recimo ne koristi, ali kaže on je koristio to još pogoršalo više njegovo stanje. Pa kaže poslanik Sallahu alejhi ve selleme istinu je kazao gospodar. Istinu je kazao gospodar, dok kaže za njegovog brata, kaže, a slagao je stomak tvog brata. <laughs> Pa se čovjek vratio i kazao da ponovo uzme njegov brat med, pa je nakon toga ozdravio. Ovaj rivaj bilježi ima muslim, ima muslim. Pogledajte, znači, jednom, dva put, tri put ne osjetiš, pa kaže, mora biti jeki. Išfi ante šafi. Izliječi. Ti si onaj koji liječiš. Allah te bareke ve puni oslanac Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim ćeš osjetiti blagodat i otklanjanje ti nedoći tog musibeta i te bolesti od, od tebe. Kako se zaštiti od sira Prva stvar koja je jako bitna, to je da čovjek uči mnogo euzu isti'altu, da traži da Allah te barek i zaštitu od prokletog šeitana. Mnogo, mnogo, mnogo, mnogo. Nekad mi, ne znam, šećenjaci su puno toga kazali o značenju A'udhu billahi mina šeitanir rađim. Utječen se Allahu, tražimo da la zaštitu od prokletog šeitana. Ona potvrđuje da ti, znači time, čisti svoj jezik od svi onih šeitanskih vesvesa, svega što je ružno, Zatim kažu da je to pokazatelj tvog istinskog oslanca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer od koga traži zaštitu? Od Allaha, gospodara svjetova, gospodara ljudi. Da to on zaštiti. To je pokazatelj da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš. Kažu treću stvar, a to je da, e, da ti tim riječima kada kažeš utječem se Allah od prokletog šetana, potvrđuješ da si nemoćan da nisu u stanju da se izboriš i da pobjediš svog nevidljivog neprijatelja, šeitana. Bez čije pomoći? Bez pomoći Allah te barek I tim, znači, potvrđuješ da je on subhanahu wa ta'ala svemoćan i moćan da te pomogne. Znaš da njemu pripada moć. Kada znaš da njemu pripada, od tog i tražiš pomoć i zaštitu. Allah Đelešanu kaže Inna ibadi lejse leke alejhim sultan Zaista ti nećeš imati nikakve vlasti nad mojim robovima Nad mojim robovima. Zbog čega? وَكَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا a dovoljan ti je Allah kao zaštitnik. Razumiješ? Znači, kada ti kažeš, utječem se Allahu Đelešanu od prokletog šeitana, traži zaštitu od njega, subhanahu wa ta'ala. Pa kada se istinski osloniš i tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala, znajući da on posjeduje moć, halas, šeitan ti neće moći ništa učiniti. Neće naštiti. ali ovo sraća na jeki, na ubjeđenje, na iman, Allah te barek. Ne, to znači ono puko izgovaranje, ko la ilaha illallah. Danas svi ljudi govore la pa i čijaka, subhanallah, la. Znate, to treba, znači da se uneseš malo, da zaista to kažeš iz srca, iz potrebe velike za Allah subhanahu wa ta'ala, a priznavajući prije svega Allaha kao gospodara svih stvorenja, se ništa ne dešava mimo njegove volje i njegovog, njegovog određenja. Kaže jedne prilike Sulema ibn Sured da je sjedio sa poslanikom sallallahu alihi vseleme pa je poslanik primijetio dva čovjeka kako jedan drugog grdi, vrijeđa. Pa kaže uistinu ja znam riječi kada bi ih ovaj koji grdi izgovorio nestalo bi te srđbe. Pa kaže to su riječi audhu billahi mine šeitan. Utječem se lavu od tog šeitana. Šeitan pa su otišli i kazali čovjeku, Allah, Allahu poslanik ti savjet je da tražiš zaštitu i pomoć od, od Allaha te kevetara protiv šeitana. Kaže on, zar sam ja poludio? <laughs> Pogledaj kaj, zar sam ja poludio? Ovdje ima nevi, znači ovo bilježi ima muslim i Buhari. Kaže, zar sam ja poludio? Ovo su riječi osobe koja nije svjesna Allaha te bare kevetara. Nije spoznala, nije spoznala nur šarijata pa misli da čovjek uči samo je uzva koji je opsihren, obolio i slično, ako vidi šetana, ne, ne, znači šetan je u biti pokretač svega toga ružno. Pa kada, zaš, kada budeš tražio zašto da lahate bar on će štiti, šetan će nestati, otići. I kaže poslanik, kada bi to proučio, to bi otišlo od njega. vam bio šetan i njegovog djelovanja. Znači ovo može izgovoriti samo osoba koja nema, koja, koja nema vjeru i ima ko sebe potpuno, onako kako, kako to traži šarijet od njih. Sljedeća stvar koja nam pomaže da se sačuvamo, znači ovo nije kada se obolimo, da sačuvaš, a to je učenje sure Bekare. Allah Allahu sallallahu alejhi ve selleme kaže: "La taj'alu buyutakum kabir, Nemojte učiniti vaše kuće grobljima. Pa nakon toga kaže Inna šeitana je firu min bejti ledi tukra u fihi suratul Bekara. U istinu šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekara. Bilježi ga muslim. U istinu šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekara. U suri Bekari postoji, kako kaže jedan dio učenjaka, najuzvišeniji, najveličanstveniji Allaho te barek ime. A isto tako postoji najveličanstveniji ajet, u kursi Kaže poslanik sallallahu alijih vseleme od Esme ibn da je radijalana kazala za, da je poslanik sallahu alijih vseleme kazao najveličanstvenije Allahovo ime se nalazi u dva kuranska ajta, u suri Bekare 163 i početak sure Al Imran gdje kaže Allahu ilahu kum ilahu vahid la ilaha ilahu ar rahim uistinu je vaš gospodar ili vaš Bog jedan Bog pored kojeg drugog istinskog Boga nema milostivi i samilosni to je sure Bekare a u suri Al Imran na početku Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Znači ova dva ajeta, u njima se u njima postoji koje je najveličanstvenije Allahu te barek ime. I ovaj rivajet je znači rivajet dobar kako ga ocjenio šeheh Albani rahmetullahi ali. Ajetul Kursi također je znači ajet koji štiti, koji štiti čovjeka. Dugačak je hadis u kojem Ebu Hureyre radi opisuje pa kaže da mu je poslanik sallallahu alihi selleme povjerio šta? Znači ovaj je zekat u mjesecu Ramazanu pa mu je jedne noći došao čovjek pretvarajući da je siromašan. Prije toga je znači, pokušao da ukrade, pa je ukrao, pa ga je Buhurere uhvatio u tome, pa kaže šta te je navelo, pa kaže navelo me to oskudica, nemam ja, nema poroca, šta ću, moram, primoran sam, pa ga on, isto što se sažalio prema meni, nije prijavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ovdje je fajda kada čovjek, kako kada čovjek kada čovjek ukrade nešto, natjera, ga nužda i glad, ne mu se ruka, kako kažu neki učenjaci. Znači, zbog ovog primjera. Pa je, znači, tjedan došao poslanik, a poslanik sallallahu alijih je mu je kazao, mu reći šta su učinio sa svojim e, zatvorenikom, pa kaže, ona je tako ispriča, prepričamo šta se je desilo, kaže ja sam ga pustio, sažalio sam s njim, kaže uistinu te je slagao, ponovo će ti doći, pa kaže Buhurere, znači da, svakako sam posle toga vjerovao jer je to poslanica sa Allahu alijih u sveme na nagovijesta će doći, pa se doći, pojavio i drugu noć, pa i druge noći kad je čuo sam, gledao sam, pa sam uhvatio kako krade, pa opet, sad će prijaviti pa Allahom poslaniku sa pa se prati ponovno na istu priču, uistinu metila osklica, glad, ne, s meni mojoj poroci, pa se opet sažali Ebu Hurere, pa ponovo osvane, pa dođe kod poslanika, poslanik mu kaže uistinu te slagao, pa će ponovo doći. I treći put kada je došao, isto se to sve desi, znači skačemo verziju, desi, pa Ebu Hurere kaže sad gotovo, sad ćete prijaviti Allahom poslaniku sa Allahom alijih zbog toga što si činio i krao, kaj nemoj, kaže, podučite jednim, znači jednoj stvari od koje ćeš imati korist, Allah će dati korist u toj stvari. A šta je to čemu ćeš me podučiti, kaže, uistinu kaže, ako proučiš ajetu kursiju prije nego što zaspiš, Allah će ti poslati meleka koji će te čuvati sve dok ne osvaneš. Pa je on to, znači, tako uzeo, prihvatio, pustio ga, došao poslanika, šta se učinio s kada pustio sam ga zbog toga što mi kada će mi podučiti riječ, a koje je to riječ kada podučio ajte koji se prije svojim već štiti zaštita, jer će vas šansa e, poslati meleka koji će čuvati i štiti dok ne osvaneš. Pa kaže poslanik sa Allahu alijih sada sada me istinu je rekao, iako je on lažac ili lažo veliki, ali vidimo da ga je podučio da je prihvatio, što znači da svaki onaj koji prouči prije spavanja u kursi, Allah će vam poslati meleka koji će ga čuvati i neće imati noćni mora, neće imati problema koje dolazi znači, od strane, od strane šeitana i ružnih slovis kaže poslani sa Allahu i za sadame o šeitana. Mohamed ibn Hanefije rahmetullah Ali, kaže imam Kurtubi bilježi ovaj rivajet u svom tefsiru kada je objavljen ajetul kursi kada svi kipovi su pali na seždu i kraljevi. Pale su krune sa njihovih glava. Šeitani su počeli da bježe utrajeći jedne druge zbog ajeta koji objavljaju da je sada poslušao to je blisa pa Iblis obavješao to je pa je kazao idite pogledajte šta je to što se desilo pa su Medinu i vidjeli smo da to u kursi znači koliko je težak ajet protiv šetana, protiv džina, siribaza i slično što se